glava, a te vjernici presudni vernici budete sa vladu za stipendiju i upis u međunarodnu srednju školu, će se sutra u, u školu školi državi u 11 sati sa studijatima su završili osnovnu školu, školu, znači mogu tu, ja ne razumijem to dovoljno, ali tako, ta međunarodna srednja škola u Mladić bit će ta test za stipendiju da su upišu u tu školu pa koji se žele više razbiti, ima dovoljan oglas e, u Pečašijskom džamijom oko ove međunarodne škole. Ja nisam puno upućen, sam Pečunu dobio, tako da nešto puno ne znam o ovoj školi. A oni koji to znaju, koji žele, mogu se raspitati. E, danas sam, mislim što drugo govorit, ali govorit ćemo o drugoj temi zbog jedne knjige koju sam jutros malo prije dobavio od jedne izdavačke kuće koje je dovezao u Zenicu ali o poslaniku Izraeli. U ovom vremenu kada sve više slušamo o hrani, kakva je hrana, koju hranu da jedimo, koliko hrana utiče na zdravlje, pa moramo se vratiti na ono poslaniku recept, jer njega Bog odvojio i on je najbolje i radio i hranio se i najispravnije živio. I knjiga je toliko jeftina da se naočete da i vi se koristite, a i ja sam sebi jednu uzao e, na izlazku u Jagrinu. Knjiga je 20 maraka, ali zbog preporode, što se u preporode reklamira samo petima, 280 stranica više nego ono to je nivou, ono, vjeri knjiga, 20 maraka, ali ne znam ja što je pet, ne, ne ide u glavu, ne mora nići u glavu, što je rekao a ti bude trebalo sve ići u glavu, zaglavit ćeš da ne bi ja zaglavio, knjiga je pet maraka, to je čudo i meni ne ide. Ja se bavim knjigama, radim sa kako on ima računicu, ja ne znam. Uglavnom ona se preporudila, reklamira da bi se šeći. because I'm Znači, imate tu e, mjeru. Ona ta'kulu mimma lam yudhkar ismu Allah. I nemojte jesti ono gdje nije Allahovo ime spomenuto, posljedno kad je u pitanju prilikom klanja. Wa innahu la fisk, jer je to grijeh. Fisk je grijeh. Mi sad, handla imamo i meso i mnoge namirnice koje su sigurne sa halal certifikatom i ne znam da ćemo se moći praviti na sunnim danu ako budemo još uvijek jedno ono što je sumnjivo. Nabaška za naše zdravlje, nabaška ovo što je Bog zabranio da sa mnogim lestinima i konzervacima što se dodaje, radi svog dobra i dunjalučkog i adireskog, sad imamo priliku i kod naših mesara i na srednom se kolje i da jednim ono će spomenuti Allahovo ime, a ako nije, onda da mi spomenimo i na tu banku jedinu. Ja to često govorim kad govorim o jedinju, gdje ali sam kaže kad govori jednom dječaku, djete, kad hoćeš jesti, nije rekao jedu, jedu ime Boga, nego spomeni Allahov ime na tu hranu. Spomeni Boži ime, jedi desnom rukom ispred sebe. Znači, ovdje je u pitanju ne da u ime Boga jediš, nego da spomeniš bismilu. Jer ta bismila mijenja sastav hrani. Probajte, ja vas molim i sebe i ja neka zaboravim da se upitam to mislim da sam uvijek u konekciji s Bogom, da stvarno mislim na Laha, da što god pogledam da vraća to na Laha, ko mislim tako, a kad nekad se desi, čak na kraju dijela mi se desi, rekao, hoće rekao, Andu Libar, da li sam mislim uključio? Kakav sam, ja musliman, a ne znam da li sam uključio bismila. Ali baš ono kad biti smilo, i na kraju bismila ide direktno na mranu, jer ta bismila, to spominjanje Boga će promijeniti sastav hrane. To bi mogli sad odnijeti u laboratoriju, vidjeti kakva je čorba sa bismilom, proučio samo bismilu na njih. I ono što nije, što nema bismili. Kunim se Bogom da nije ista čorba. Nije ista ni voda, iako imeni meni malo kad je nam kad piješ vodu. Kome je nam? Kad hoćeš vode se napije da kažeš bismila, samo bismila. Odmah ta voda se uzburka, odmah ti kvantviše nismo u vodi ko što pije. Ta voda mijenja sastav, ne da se ja, ne da mogu se ja To mi je najveći problem nisam se još narkao piti vode sa bismilom. Vjerujem da i mlad džona koji pije sok, kavu, šerbe, bilo šta. Baš kada dođeš jeska, i kad dođeš piti. I odmah bi ta voda drugačije djelovala na pamet, na, na organizam. Jer je s bismilom, Allah je njime spomenuo. To bila je voda kada je vodu pili bismilom. Ja sjećam dame jednom, jednog vjernika, komšije svog i svog sela, kao kao djete sam gledao kad jednoj djevojci do nesmi čašu vode do kada bi smila, pa alhamdulillah kad je popio. Pa tri puta, tri čaše vode. A meni je bilo čudno što viće bismila, jer smo mi pa djeca učili da treba samo jesti sa bismilom, a i vodu, što pali vodu i kako sa bismilom. Ali da proučiš da bismila i onda je, zato je poslanik onda rekao, jesti i za vjernika što ostane vode ili hrane je bereket. Lijek, baš je rekao lijek. Zašto je lijek jesti za vjernika? Zato što je spomenuo Božje ime. Nije u ime Boga, evo nego Božje ime spomenuli. E to je razlika, ali možete miješati u ime Boga, ti moraš živjeti. To je stvar duše tvoje, šta se bilo. Ali ovdje se izlično spominje da proučiš bismilu. Tu i da naučiš, učiš da naj sada ulazi vodu. I tom vodom se moraš mazati, piti. To je lijek, da li na ulje, da li na meni. Tako oni što uči, pa naučiš sam sebe E daj zada mijenja vodu. I eto, pokušajte, sjetite se, i ja ću se vas sjećati, ali pa da u smislu to da ti da nam vadi kad zaboraviš Bismilović, a pa to ugled će ovako biti. Evo ja se pitam, pa evo danas u temu, nakon možda 80 godina kad sam govorio o temi, o jedu i piću, o spominjanju Allahovog imena i kad podmiš. A zato i za griješnika ne možete biti ni jesliš, jer možeš da ugasiti. To je otrov, jer nije spomenuo Allahovo ime. Zato Allah govori za nevjernike, veledine, kafro, jete, mete, a unama, ja kuluna, kama, ta kulula, Nevjernici uživaju i jedu kao što stoka jede. Progledajte u predu sura Muhammed. suri Muhammed druga stranca ako govori. Nevjernici jedu kao stoka. Baš LNA. I onaj kad je bio mušik pa bio sedam časa mlijeka. Radnika, kako god hoćete, tenđera. Uglavnom sedam posuda mlijeka pio. Kad je primio islam, donio mu sutradan ponovo sedam posuda mlijeka i on popio jednu. bi smilu I zato su onda slavi nakon kad su jeli, pa se nisu najbolji žalili se Pengamberu, kaže, ja sam slava, nismo se najbolji. Kaže, makar što? Bio je među vam jedan beduin, selja, koji je bez i jeo, pa se nisu najbolji. Vidi sam što je sjedio s njima u Lasko frontu. Jedan koji je bez Da Zato je bilo važno i s kim jedeš, jer taj kursus s kim jedeš, da li je on bismilu e, spomenuo. Pa jednom se čak žele da se ne pa mi drugi, ali se rekao, zbog ovoga što danas nama fali emocija tog zajedničkog objedovanja, kaže, ne, ne, ne najedaju se, pa gladno se, kaže, zato što jedete pojedinačno. Nekad smo mi jeli, ono, pa je se više bilo blizini ljubavi, iz jedne čase smo pustali koliko je to bilo uredno, sad svak spontanijemo stvari, niko niste više ne Možda nekad se to trefi, da mi zajedno, ono, porodično sjedimo, Možda još molim njima, nema suge. Jer sad ustaje kako ustaje, ide na Kosovo kad dolazi da Bog sačuva. Nemamo više toga. Nije, nije gdje jest pojedinačno, ali veći rekat jeste zajedno. Radi ljubavi, bar sa ženom da jedeš, ako imaš majicu ženu, pa sa vispinom, to stvara ljubav blizinu, dok jedete i treba pričati. Pogrešno je mišljenje bilo, ja sam svog uđe u kuću, kao šta rekne, bez bismili, i jede bez bismili, onda šetnja reknu, imamo i konak i večer. Jer je ušao bez bismili, zatvorio vlade bez bismili i jede. Tu, a gdje uđe čovjek sa bismilom u svoj kući, jede sa, bismilom, onda šetnja kaže, nemamo ni konaka ni večer. Eto u nekim kućama šetnja stalno prisutan i jede i konači s mnogima. Pa nek vam ovo nam padne kad ulazite u kuću, nek vam nam i meni to nam padne, da s bismilom uđeš, bismilom zatvoriš, zatvorim vrata. Razoveš selam, uči samo i kuće selam alejna, ako nema nikoga i ženi, djeci, selam, jer selam razgoni sve šeitanu tega. I onda s bismilom kad sjedi. To je ta atmosfera koja je nestala u našim kućama. Ne ambijent, imamo ambijent, pune su kuće ne nemamo atmosfere islamske. Pa evo ako kroz ovo malo govorim, E, mrve, ko bude bravo mrve, nek vam i ovo nam padne. Svaki dan jedimo, zato moramo svaki dan se pengarga sjećati i kroz jedine. I Allaha, jer nam je Allah dao taj imen. A posebno hljeb se mora poštovati, jer je hljeb posebni imen, jer ali sam rekao, poštujte hljeb. Ko bude bravo mrve, to će biti zaruka za urije u džennetu. Pa neko nam padu i urije i džennet. I to da nisi rasitni, nešto si škrt, nego nemoj da mrve idu u kanalizaciju. Poberi mrve. I oliži sud. Nek te nije stid, ja sam sve kuću sa Allahom, evo sad ti prsa. Nisam ti oni viruške i kaške. Namjerno radi ove elite američke i turske, što smo bili u jednom hotelu. Što oni nabadaju na ovu Ja znam da more se vijušku, se može, nije grije. A namjerno sam i baš oliži prse. Šta to fali što za sve prse? To je sumnjeno. Ne zna se gdje je A ono što me rekao ima svoju vrijednost. Ima li doktori dokazuju što to treba olizat prste? I suludo doliži prstom svojim. Šta radi kašku, meseš uz opet vraća tamo nazad i ljušku. Ja vjerujem i da ima svoje, jasno, čuo da ovdje ima neko učenje, da sva strane se proizvodi baš ovdje na milijarnicama u prstima. Da ima to svoje zašto. E sad da će biti nekulturan, nek slijedi bonton kjafira, ne znam čiji. Nek ne slijedi poslanikov bonton. Mene nije skidao Allah, bez biljuške, bez noža. A mogu uzeti kašku, nije problem. Nemoj misliti da sam rekao da, da ne smije se kaška uzeti, nego ovako je poslanik jeo. I na klima, probajte na klima jesti, ako imate nekad mogućnosti. Jer poslanik nikad nije jeo za stolom. Vidite malo su situacije zbog čega jedna trećina ostane za vode, jedna za hranu, jedna za vazu. Ovako može se da za stolom i ne znaš šta se previše krenaju, onda postane e, problem. I suđe, nemojte sa rešenjem ono, neopravno, jer je i tu bereket. Bereket da ne bi ona sud mače zato što ga na onako. Žalostno je da vidite kad ljudi jedu kako ostane sud ono. A ne bi smijetalo da se to fina poliži, baš tako poliži. I mrve da berete. Nadam se da ćete se sjetiti ovoga kad budete jeli. Znači, to je sve ono kako Poslanik jeo i šta je jeo. To je vrlo važna kombinacija, skoro je jedan doktor držao predavanje. Ja sam mislio, ko što ljudi kažu, kad jedeš, kad ne veze, slatko, slano, sve se kaže unutra pomiša. Ne miša se. Ako je prvo meso, ako si meso jeo, ono se najteže kvapi. I prvo si meso jeo, a onda se drugo voće. Voće se preradi recimo za pola sata. A mjesec kad treba dva sata ili tri. I onda ono gore što je ostalo zadnje, ono se skuhalo i ono se ušćavi u tebi. Postane kao vrenje i postane ti otrov jer ne mora dalje zato što je meso prvo. A meso treba više vremena, mislim da razumijete. A poslanik je nam pokazao baš kako treba jesti. Koja kombinacija naći u Prvo Vrlo je važna kombinacija koju hranu s kojim jediš. Kako će ti djelovati na tvoj organizam, na zdravlje tvoje. Znači, čak i redoslijed hrane i koju hranu s kojim jest, pa tamo da ja ne bi sad sve čito naći ćete kako je poslanje tijelo, kako je to preporučio. I ta, taj redoslijed uzimanja I s čim se Bog u ono sve kunija, a ne kunije se Ako se vatini veze i tuni, ako se čuni maslinom ili smokom, ako Allah spominje med i mlijeku u Kur'anu, ali i kiselo mlijeko. Leben zapravo, ne ali nego leben je kiselo mlijeko. Allah spominje baš kiselo mlijeko u Kur'anu, pa ćete vidjeti onaj koja je to fajda. Pa čak ovdje i taj seksualni život, ali sam objašnjava, pa i Spavanje posle ruška, kajula koja je fajda, a koja opasnost za sama u zoru spavati. E, pa recimo, evo, jedan im slabom se djeca on pa kaže poslanik, jedi jaja. Inače, jaja povezava kare potenciju kana za ponoćivanje kože i potencije. E, šišanje načelovo jača potenciju. Naći ćete u ovoj knjigi. Hladnom vodom se kupa, koja je to fajda za cirkulaciju. Ili štetna hrana e, koja se spominje tamo u ovoj ovoj knjizi. E, I na kraju, da preporučimo što ću još od ljudi, stručnih ljudi, najbolje je jesti onu hranu gdje živiš. Mi jedemo, pijemo vodu koju ovdje imamo i ćemo znak ovaj neke žene za vode. Nema veze. Znači, i najbolje je da jedemo hranu odlade I ovo mlijeko zemljičko da pijemo. Ne ovo samo sam reklama zemljičko, zemljičke mljaka, nego najzdravije je da jedeš svoju hranu gdje ti živiš jer su tu namjeru, Pa eto, nadam se da ćemo ovo shvatiti zbog svoje koriste, a imamo sa bismilom, neko nam padne mijenjeće će sastav. A nam molim Allah da budemo svjesni njega kad jedemo i kad pijemo. Amin. Ja, radim.